خب بسم الله الرحمن الرحیم شماره 101 کتاب مسالک العلت مسالک چه از خودش توضیح میده هي الطرق التي يتوصل بها الى مع... يتوصل بها الى معرفه العله في الاصل والعله تعرف بطرق اشهرها النص والاجماع والصبر والتقسيم میگه مسالک علت همون راه ها و روش هایی است که پی برده میشه به شناخت علت در اصل اون راههایی که مشتهد پی میبره به وسیلهشون به علت در اصل بهشون میگن چی؟ که علت و علت هم با راه متعددی شناخته میشه مشهورترین اون روش ها و راه که نص بعد اجماع بعدش صبر و تقسیمه ابتدا بیاد روی نص اولا النص قد يدل النص على أن وصفا معينا إلة آه، للحكم الذي ورد فيه فيكون ثبوت الإلة بالنص وتسمى الإلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها میگه گاهی موقع نص دلالت بر این میکنه که یک وصفی مشخص علت حکمی هست که در اون مورد وارد شده پس در نتیجه علت با نص ثبوتش با نص هست و علتی که با نص ثابت شده باشه بهش میگن منصوص علیها إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائما صريحة فقد تكون بالإشارة وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية میگه ولی دلالت نص بر علت اولا که همیشه صریح نیست گاهی موقع با اشاره هست من زمانی که هم سریح باشه دلالت کردنش بر علت یا قطعی هست یا زنی هست اولا سریح نیست من اگر سریح هست میشه قطعی نیست میتونه قطعی باشه و میتونه چی باشه؟ زنی باشه الف الدلالة على الإلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير الإلة مثل قوله تعالى آه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالنص صريح في أن إلة إرسال الرسل هي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دلالت بر إلة با نص صریح احتمال غير إلة بودن درش نباش ناس میگه که علت این چیزه و قطعی هم هست این که ما بگیم شاید علت نیست این احتمال درش وجود نداره مانند این قول الله متعال میگه که رسولانی رو بشارت دهنده و انذار دهندانه فرستاد الله متعال تا برای مردم حجتی بر خدا نباشد بعد از رسولان یعنی فردا روز قیامت نگن که خب ما نمیدونستیم این جوره اون جوره ولی موقع که رسولان اومدن دیگه مردم نمیتونه حجتی بیارن خدا رسولانشو فرستاده پس اینجا خودش علت رو داره بیان میکنه میگه رسولان و مبشرین و منذرین فرستاد چرا لئلا یکون للناس تا برای مردم حجت بر خدا نباشه و خب چرا پیغمبر نفرستادی ما که نمیدونستی میگه اینجا فالناس صریح فی ان علت ارسال الرسل هیا. اینجا نس سراحتا بیان میکنه که علت فرستادن رسولان چه هست تا نباشد بر مردم حجتی بر الله وقوله عليه الصلاة والسلام آه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر صريح قطعي في أن إلة الاستئذان هي منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه يا مثال ديگر إنجا الله رسول الله میفرماید همان اجازه گرفتن بخاطر چشم آقا تو موقعی که میری داخل یه خونه اجازه بگیر چرا تو اونجا چیزی رو نبینی که حلال نیست اینجا هم میگه سریح و قطعی هست که علت علت اجازه گرفتن چه هست؟ ممنوع کردن اطلاع شخص بر چیزی که برش اطلاع برون جائز نیست حلال نیست فقیاس, و فقیاس علیه المنع من اطلاع الانسان من شباک الى داخل بیت غیرهی بله میگه پس همون طوری که اینجا علت دیگه سریح بیان شده عدم اطلاعه عدم چیه؟ لذا قیاس گرفته شده بر این منع اطلاع انسان از پنجره از چی؟ موقعی که علت آقا بحث آگاه شدن از مسائلی که نباید آگاه بشی و خب فرق نمیکنه چه شما از در بیای این کارو کنی چی از پنجره بشی پس اون هم قیاس بر این گرفته میشه پس اولین راه برای پیدا کردن علت نصه و نص میتونه سریح باشه و میتونه غیر سریح باشه زمانی که سریحه میتونه قطعی باشه و میتونه چی باشه حالا مثال قطعی رو گفت الان مثال زنی بودنش رو میاره الدلالت على به بالنص صریح غیر القطعی فی الالیت مثل قوله تعالی دلالت بر علت به وسیله نص صریح غیر قطعی یعنی در اینی که این چیز حتما علت قطعی نیست در علت بودن نص میگه که این چیز علته ولی در این گفتنش قطعی نیست مانند قول الله تعالی که میگه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتابی نازل کردیم اونو بر تو تا مردم رو از ظلمات به نور خارج کنی اینجا لامی که لتخرج روی تخرج اومده فاللام فی لتخرج تعتبر للتعلیل و ان كانت تحتمل ان تكون للعاقبه لا للتعلیل میگه لامی که روی لتخرج اومده برای علته ولی این احتمال هم داره که برای عاقبت باشه برای علت نباشه برای سرانجام باشه جیم الدلالتو على به نفس غیر صریح في العلة لكنه يشير إلى و وينبه عليها حالا مثال آورد برای اون اه، نفس صریحی که قطعی بود دلالت بر, قط... اه، بر علت میکرد به شکل قطعی مثال آورد برای نصی که صریح بود اما دلالتش بر علت بودن قطعی نبود حالا مثال بیاره بر علت غیر صریح مثال بیاره برای علتی که ثابت هست با نص غیر صریح بگه صریح نیست منتها اشاره میکنه به علت بودن مانند قوله مثل قوله تعالی والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم ها دوز مرد و دوز زن دو دست دستشون رو چکار کنید قطع کنید اینجا علت چیه سرقت از کلمه از سارق مشتق میشه از کلمه چی مشتق میشه یا در لا یریف القاتل قاتل ارث نمیبره اینجا هم میگه که دیگه علت چی قتله از کلمه القاتل مشتق میشه گرفته میشه پس القاتل و السارق از چه سر... مشتق شدند از سرقت و از قتل پس اینجا کلمه القاتل و کلمه السارق به ما اشاره میکنند که علت دست قطع دست و علت ارث نبردن چه چیزی هست ولی سریح نیستند ولی اینجا علت سریح نیست پس که علت یکیش روش از روش های پیدا کردن علت اه، لکناس بود و دومی چه هست؟ اجماع اه، هست وقد يثبت كون هذا الوصف إلا عن طريق الإجماع مثل الإجماع على أن امتزاج النسبين في الأخ الشقيق هو العلة في تقديمه على الأخ لعب في الميراث وگاهی موقع ثابت میشه که این وصف علت هست از راه چی؟ بله اینی که فلان وصف علته گاهی موقع از راه اجماع ثابت میشه مانند اجماع بر امتزاج نسبه در اخ شقیق در اخ چی؟ بر مقدم بودنش بر اخ پدری در میراث آقا موقعی که یه شخصی فوت کنه یک برادر شقیق داره و یک برادر پدری داره کدومی که اولاتره در ارث بردن از این یک اون برادری که شقیق هست هم از طرف مادر هم از طرف پدر با میت وصله آه؟ دقت کن یک شخصی مرده یه برادری حقیقی داره یعنی شقیقه داره که پدر و مادرش باش شریکن و یه برادری داره فقط پدری فقط پدر میت با پدر اون برادر چی یکی هستن اینجا کدوم اولاتره خب علتش چیه امتزاج نسبه اینه که از دو طرف با میت وصله به خاطر این اولاتره مقدمه بر اون پس اینو ولی اینجا علت از چه راهی ثابت شده از راه اجماع نس نداری نس فيقاس عليه تقديمه ايضا على في الولايه على النفس قیاس گرفته میشه بر همین مسئله مقدم بودن برادر شقیق بر برادر پدری در ولایت بر نفس شخصی یک برادر شقیقه داره یعنی پدر و مادرش با هم شریکن ولی یک برادری داره که فقط پدریه فقط در پدر با هم شریکن کدوم اولاتر بر ولایت اولی اولی که هم پدرش و هم مادرش چون اینجا این علت چیه امتزاج نسبه یعنی از هر دو طرف هم پدر و هم مادر پس راه اول نصب بود طریق دیگه پیدا کردن علت اجماع بود مانند این مثال اجماع وجود داره که علتی که برادر شقیقه بر برادر پدری مقدم است در میراث علتش چه هست امتزاج نسبه اینی که هم از طرف پدر و هم از طرف مادر با هم چند برادرند ثالثا الصبر والتقسيم سومین راه برای پیدا کردن علت صبر تقسیمه ومعنى الصبر الاختبار ومعنى التقسيم هو أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم ثم يقر عليها بالفحص والاختبار فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء ويستبقي منها ما يراه صالحا لأن يكون إلة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو الإلة خب معنى صبر وتقسيم جاز أغا هست؟ يعني اختبار يعني آزماش کردن يعني آزمودن تقسيم هم يعني این که مجتهد بياد اون اوصافی را اون وصفهاي روكي چونین میپندارد چونین میبیند که صلاحیت علت دارن، علت بودن و برای حکم دارن اونا رو میاد ابتدا جمع میکنه بعدش میاد اونا رو آزمایش میکنه می و در نتیجه اونایی رو که میبینه که صلاحیت باقی موندن رو ندارن اونا رو کم کم چکار میکنه؟ باطل میکنه و اونی رو که میبینه که این صلاحیت علت بودن رو داره اونو باقی میگذاره خلاصه بعد از باطل کردن بعضی از وصفها و بعد از باقی گذاشتن بعضی از وصفها به این نتیجه میرسه که این وصف میتونه علت بودن علت قرار بگیره و بقیه نمیتونن چه قرار بگیرن علت قرار بگیرن این کار میگن صبر و تقسیم حالا مثال میاره والمجتهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة فمثلا ورود النص بتحريم الخبر فيبحث عن إلة تحريم الخمر عن طريق السبر والتقسيم فيحضر الأوصاف التي يمكن أن تكون إحداها إلا التحريم مثل كون الخمر من العنب أو كونها سائلا أو كونها مسكرا ثم يردد النظر في هذه الأوصاف مستهديا بشروط الإلة فيلغي الوصف الأول لكونه قاصرا ويلغي الوصف الثاني وهو كون الخمر سائلا لأن هذا الوصف اتفاقي لا تأثير له في الحكم ثم يستبقي الوصف الثالث وهو الإسكار لأنه وصف ظاهر مناسب للحكم خب دارين راح دقت داشته باش مجتهد که میاد چند تا وصف و کنار هم اول میگذاره بعدش بر چه اساسی میاد بعضی از این وصفها رو حس میکنه تا به علت اصلی میرسه از ذهن خودش یا یعنی نه با توجه به اون شرطایی که قبلا ما خوندیم با توجه به شرطای علت ما چندین شرط اگر قبل از امتحانات ها یادت بیاد خوندیم که اولا علت وصف ظاهر باشه دوما علت وصف مرتبط باشه سوما مناسب با حکم باشه چهارما متعدی باشه ها پنجما از اون اوصافی باشه که شریعت اونو الغا نکرده باشه میگه مجتهد در این پردازشش در این کارش در این فرایندش از شروط علت کمک میگیره مثلا نس اومده که شراب حرامه خب میگه مجتهد میاد میگه آه علت حرام بودن شراب چیه از طریق راه صبر و تقسیم میاد مثلا علت رو پیدا بکنه ابتدا میاد چندین وصف تو ذهنش حاضر میکنه آه؟ که میتونند مثلا به نظرش علت حرام بودن شراب قرار بگیرن مانند این که یک آقا به خاطر این که شراب از انگوره دو به خاطر این که چیز سائلیه سه به خاطر این که مسکره اول اینو از رو تو ذهنش بیاره بعدا بیاره دوباره بررسی میکنه با توجه به در نظر گرفتن شرط های علت میگه خب اینی که از انگوری این نمیتونه شرط باشه چون اگر اینو شرط علت قرار بدیم میگه که خب این قاصره فقط اون شرابی که از انگوره شاملش میشه اونی که از جوه اون, نمیتونه در بله پس میگه این علت به درد نمیخوره این قاصره بیا دومی رو در نظر میگیره اینی که آقا اینی که خبر از سائله میبینه که نه این هم یه چیز اتفاقیه این هم نمیتونه چه باشه علت قرار بگیره بله بعدش میاد پس این هم مرزبت نبود آه؟ بعدش میاد سومی رو نگاه میکنه اسکار میبینه که بله این یک اولا وصف ظاهریه دوما مناسب با حکمه پس میگه علتش چی است بله مستیه مستی آوره سکرانه ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية الصبر والتقسيم فقد يرى مجتهد أن هذا الوصف هو المناسب بينما لا يراه غيره مناسبا فالحنفية مثلا رأوا أن إلة الولاية للأب في تزويج ابنته البكري الصغيرة هي الصغر لا البكارة بينما رآه الشافعية البكارة لا بديك میگه یک مسئله دیگه ای اونو یه شخص اه، در نظرش داشت اینه که میگه دید مجتهدین در عملیت در اون کار و پردازش صبر و تقسیم با هم متفاوته دیدگاهشون با هم چیه؟ میبینه که یک مجتهدی یه وصفی رو مناسب میبینه و مجتهدی دیگر اونو مناسب با حکم نمیبینه به عنوان مثال حنفی ها مثلا میگن که علت ولایت پدر در ازدواج دادن دختر کوچکش دختر کوچک باکره باکرهش همون کوچک بودنه نه باکره بودنش علت ولایت همون چیه؟ کوچک بودنشه بخاطر باکره بودنش نیست ولی شافی ها میگن علت چه هست؟ باکره بودنشه یعنی اگر باکره نباشه این ولایت دیگه وجود نداره اما احناف میگن نه اگر باکره هم نباشه ولی مادامی که کوچکه این ولایت هست این نقطه رو اینجا کار ذکر کرد خب فقط یک اصطلاح دیگه اینجا یه راه دیگه مونده اون رو توضیح میده و انشالله بحثو تموم میکنیم رابعا تنقیح المنات چهارم چه هست؟ تنقیح منات تنقیح منات چه هست؟ خودش الان توضیحش میده و هذا من مسالک الالتی على رأی بعض الاصولیین میگه یکی دیگه از مسلک های علت یکی دیگر از مسالک علت طبق نظر بعضی از اصولی ها چیه؟ تنقیح المناطق و تنقیح فی اللغت التحذیب و التمیز تنقیح در لغت به معنی تحذیب به معنی اصلاح کردن به معنی تمیز و المناط و مناط هم به معنی چه هست؟ به معنی علت هست تنقیح علت تنقیح چه؟ اما و فی اصطلاح الاصولیین تنقي حملات در اصطلاح اصولیین چی هست تهذیب مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية من غير أن يدل النص على العلة بعینها میگه در اصطلاح تنقیح منات تحذیب کردن علت آه، از اون چیزایی که تعلق دارن از اون اوصافی که بهش تعلق دارن ولی دخلی در علت بودن ندارد بدون این که البته نسی دلالت بر علت بودن به ها بکند بدون این که دلالت بکنه نس که به عینهی علت این چیزه خب به چه شکل مثاله ما ورد في السنة من أن أعرابيا واقع زوجته في نهار رمضان عامدا فجاء إلى النبي وأخبره فأمره بالكفارة مثالش اون چیزی که وارد شده در سنت که یک اعرابی هم به سری کرد نزدیکی کرد جماع کرد در روز رمضان عمدی اومد نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم و پیغمبر رو خبر کرد که ای پیغمبر من در روز رمضان آه، این کار مرتکب این کار شدم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اونو دستور به چه داد؟ به کفارش داد برده آزاد کن دو ماه روزه بگیر یا اینکه شست مسکین رو چکار کن؟ غذا بده میگه فالناس اشتمل على العلة ولكنها غير محذرتون ولا خالصه من الاوصاف التي لا علاقة لها بالالیه. الان داره تنقیح منات توضیح میده میگه ناس اینجا مشتمل بر علت هست منتها محذب نیستند یعنی یک علتی رو که مشخص بشه به اینهی درش وجود نداره وصفه های دیگه هم در این نس وجود داره که در ذهن احتمال علت بودنشون چه هست؟ هست میگه نس مشتمل بر علت هست منطقه تحذیب نیستن محذب نیستن خالص نیست اون علت از وصفه های دیگه ای که ارتباطی به علت بودن ندارد یک سری وصفه هایی که ارتباطی به علت بودن نداره اونجا وجود داره در هر صورت میگه فیعت المجتهد و یخلص العلت مما علق بها مجتهد اینجا میاد چکار میکنه میاد علت رو خالص میکنه از اون وصف هایی که اونجا وجود دارند مانند كون المجامع أعرابيا وأن الواقعة حصلت في المدينة وكون الجماع في شهر رمضان من تلك السنة بعينها فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف ويصل بعد ذلك إلى أن الوقاع عمدا في نهار رمضان هو إلة الحكم بوجود الكفارة وهذا ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقه حالا دقت داشته باش میگه مجتهد میاد وصفه هایی رو که علاقه به علت بودن ندارن حذف میکنه مثل این نص در این نص چندین وصف, وصف وجود داره یک اینی که این این شخصی که جمع کرده یک چون بادیه نشین بوده دو این مسئله در شهر مدینه رخ داده سه این جما در ماه رمضان فلان سال بوده مثلا دوم هجری فلان هجری میگه ولی مجتهد این وصفه ها رو مناسب نمیبینه اینشون میبینه و بعد از این بررسی به این نتیجه میرسه که نه چون این جماع عمدی بوده در روز رمضان علت که وجوب کفاره وجود داره همینه چون که جماع عمدی بوده در روز رمضان پس علت وجوب کفاره چه هست؟ همینی که جماع عمدی بوده در روز رمضان بقیه چه چکار کرد مشتهد؟ حسبشون کرد تحذیبشون کرد و همین است نظریه شافعیه و گروه های فقه های دیگر البته احناف میگن نه به خاطر حرمت شکنی رمضانه خب موقعی که احناف علت و حرمت شکنی رمضان میدونن میگن اگه علت های دیگه هم باشه که حرمت رمضان رو بشکنن باز هم همین حکم دارن یعنی کفارت پرداخت میشه مثلا میگن اگه عمدی هم بخوره میگن پس رمضان چی شده حرمت شکنی شده نه لذا نظریه احناف اینه که چی بخوری چی جما باشه چی های دیگه باشه که حرمت شکنی درش باشه برای رمضان این کفاره وجود داره ولی شافعیه میگن نه فقط جماع عمدی در روز رمضان سبب این کفاره هست که البته قول شافعیه قویتر می نماید رحم الله الجمیع خلاص فقها همه رو الله متعال رحمت کند ما روی مسائل فقهیش حرف نمیزنیم ولی شافعیه علت و این چیز دونند پس تنقیح منات در اصطلاح اصولیون همون تحذیب علت هست از وصفه های دیگه که اونجا وجود دارند ولی علاقه ای ندارند و خود نس هم دلالت بر علت به عینهی هم نمیکنه مجتهد میاد و اون وصفایی رو که صلاحیت ندارند به اینشون میدونه حسبشون میکنه و به علت میرسه این کارو بهش میگند تنقیح حمانات یعنی شما اومده در واقع علتو از بقیه وصفه ها چکار کردی؟ تحذیبش کردی بله خب تا کار کافی البته اگر شماره 102 دو تا اصطلاح وجود داره بهش میگن تخریج منات و تحقیق منات ولی مشکل نیست اینو انشالله جلسه بعدی خواهیم خواند